Okay, si ano na lang. Ikaw na lang, Archbishop Tol. Ah. Um, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa matutok, masaganang habang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ang kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Okay. Thank you. Now, Nasa panibago tayo ngayong series na tatalakayin. Ito ay may kinalaman generally sa paksa ng the will of God. Yan, the will of God. Pero bago yan, may isa akong illustration dito. Medyo malabo, wala pa kasi tayo PowerPoint. Parang yan. Hindi pa rin Ganda lang pa rin eh. Etong medyo pakidikit mo nga ito, Tol. Dito na lang kay... Ah, dito na lang, dito na lang. Ang pangalan ng babaeng yan, isang Grega. Ah. Pangit, eh, parang Grega eh. Grego? Si... Ne, medyo kakaiba yung pronunciation na to. Yung iba, Amerika, sa Amerika, pinopronounce itong Paitia, ganon. May iba naman na Pitia, ganon. Pero sa wikang Grego, ang pagkakapronounce sa kanya ay, ewan ko kung baka doon natin ito nakuha, ang pagkakapronounce ay ganito. Ayan. Pucha. <laughs> Pucha. Yan. Yan ang ano sa, sa Grego. Ayan. Pero yung pangalan ng girl na yan ay si, gawin ko na lang na Paitia. Ayun. Siya si Paitia. At sa relihiyon ng mga Grego, na kung doon sa Delphi, siya ay tinatawag na oraculo or oracle. Etong si Paitia. Now, I think napanood nyo na yan sa siguro kapag may mga gods and goddesses na napapanood tayong palabas, ganun, na kung saan gumagamit ng isang oracle. Now, pag sinabing oracle, bago nagkaroon ng tinatawag na bolang kristal, kasi ang bolang kristal ay oracle. Pero bago magkaroon ng bolang kristal, ang original na oracle o bolang kristal ay babae sa reliyon ng mga Grego oracle na yan sa katauhan ng isang berhen. Isang berhen. Actually, magandang pag-aralan yan eh. Meron kasing relationship ang bolang kristal at berhen uh, ah, sa kultura o sa relihiyon ng mga Grego. Pero yun nga, ang bolang kristal noong unang panahon sa, pa, sa relihiyon ng mga Grego, partikular sa, sa mga taong sumasamba kay Apollo, ganyan, ay etong babae ito, Paitia. Now, maraming bagay tungkol sa pagiging oracle, pero yung isang bagay na, na yung siguro nagustuhan ko, insightful, at nailalagay ko sa tinatawag na common grace, ay yung pagpapahalaga ng mga naniniwala kay Apollo na yung magiging oracle ni Apollo ay hindi lamang virgin, kundi ang kanilang gamit chastity. And actually, inadapt ito ng mga pari rin na hindi ka pwedeng magpari kung hindi ka magbabaw ng chastity. Pero yung bisa ng pagiging orakulo sa relihiyon ni Apollo o sa Delphi ay nakadepende sa purity ng babae. At merong isang record na kung saan, uh, nakalimutan ko yung pangalan, pero yon isang Greek historian na ang pangalan ay Diodorus. And by the way, ano, etong ganitong kultura naganap bago isilang si Kristo. So bago isinilang si Christ, meron ganitong kultura yung mga Grego. Now eto, balik ako doon. Napakahalaga ng purity o kanang kalinisang puri. Pag sinabing chastity, may kinalaman ito sa sexual purity. Kasi naniniwala ang mga Grego na nakikipag-ugnayan lamang ang Diyos sa isang babae may malinis na puri. At kung itatagpi mo ito sa kanilang uh, idea tungkol sa Pandora box, sino ba si Pandora? Babae. At sino yung nagpakawala ng anumang mga content ng box na yon sa Pandora box? Actually, akala ng iba, yung pangalan ng box ay Pandora. Hindi. Pandora box, box yun ni Pandora. Ang babae, o yung Pandora ay yung uh, babae. Pero yun, balik ako dito ulit. Napakahalaga sa kanila yung purity. At one time, ayon sa kasaysayan ng mga Grego, nung may isang sobrang nabighani kasi kumukonsulta yung mga tao noong panahon iyon sa mga virgin na ito. Dito, makikita ninyo dito na itong berhen na ito, dyan sa illustration, ano, is nasa trans siya. Gamit itong puso na ito. Actually, tinatayo daw yung templo ni Apollo malapit daw sa bulkan eh. Para yung sa usok ng bulkan, meron sinasabing halogenic na something na gano'n, na nagkukos ng hallucination or something doon sa babae, ganyan. And then kapag nasa hallucination uh, or trance, yun ang tawag. Kapag parang yung, eh, hindi, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog eh. Pero kapag nasa trance na yung babae, doon daw bumababa si Apollo at nakikipag-usap sa babae o kaya ginagawang medium yung babae. Sinasapian ni Apolos yung babae at sa pamagitan nun ay magsasalita ng counsel, advice, si Apollo sa isang taong humihingi ng payo kung ano yung kanyang gagawin sa pamagitan ng babae. Pero one time, habang nasa trance yung babae, wala siyang kamalay-malay, mayroong isang naakit na lalaki at ginahasa siya. Kasi isa sa requirement sa relihiyon ni Apollos, maliban sa purity, ay yung beauty. Dapat maganda talaga. Actually, parang Miss Universe. Merong paligsahan, merong candidate. At salungat sa palagay ng iba, kinukuha yung berhen na ito at yung magandang babaeng ito sa mga elite, sa mga uh, mayayaman at mga matatalino ng lipunan. Hindi ito basta-bastang babae. Ganon. Pero yun nga, nung naakit yung isang lalaki doon sa ganda ng babae, kasi, eh, hindi ko alam kung anong pananamit niya, nasa trans siya, may mga kumpay, kumpas-kumpas ng kamay, hinalay. Hinalay. At simula nung hinalay, yung uh, oracle na yon, yung paitia na yon, nawalan ng bisa yung kanyang pagiging orakulo or oracle. Hindi na siya ginamit ni Apollo sapagkat nabahira na yung kanyang chastity or purity. Kasi para sa mga uh, Grego, yung chastity yung siyang nag-unite sa babae para maging asawa siya ni Apollo. Kapag nagalaw siya ng iba, hindi na siya karapat-dapat kay Apollo. Yan ang kwento actually ng oracle o ng paltiya noong panahon ng mga Grego. Now, anong kinalamang ng illustration na sa ating pag-uusapan ngayon? Sapagkat doon sa binasang passage kanina, kung mapapansin ninyo, merong napakagandang ugnayan sa verse 1 at verse 2. Verse 1, dedication sa Panginoon, you offer yourself sa Panginoon, you surrender it. At part ng surrender na yon, yung principle ng surrender ay yung hindi ka magkonforme, makiayon sa takbo ng sanlibutan. You that? Ang ganda na pagnilayan. You dedicate yourself to the Lord kapag hindi ka nagpapakamundo. Amen? Kasi bakit? sapagkat sabi ng kapatid ni Jesus, James chapter 4 verse 4, yung pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos. And so pagdating sa pagtuklas ng kalooban ng Panginoon, marami sa atin ang hindi nakakaalam o maraming nagsasabing Kristiyano ang hindi nakakaalam ng kalooban ng Panginoon, hindi nila na ma-discern Ayon sa sinasabi ni Paul sa verse 2 ng Romans 12, bakit? Sapagkat makamundo sila. At kapag makamundo ang isang Kristiyano, kumbaga nawawala yung kanyang pagka-virgin o pagka-pure sa harapan ng kanyang groom na walang iba kundi si Christ. Remember kung bakit tayo tinawag na iglesia. Tinawag tayong iglesia Ecclesia, kasi tayo ay for the Lord tayo ay bride. Tayo ay kabiyak ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng pagiging iglesia. The called out one, sineparate ka para sa Kanya. Ikaw yung itinalaga. And gamit yung ganyang uh, insight, napakahalaga kung gayon. Pagdating sa ating pag-discern sa kalooban ng Panginoon, na talagay tayo'y dedikado sa Kanya. Kasi kung merong worldliness na tumatakbo sa ating isipan, nakakahat lang yun to discern yung will ng Panginoon. Gaya ng babaeng ito, gaya ng paitiyang ito o ng orakulang ito, nawawalan tayo ng bisa na ma-discern yung kalooban ng Panginoon kapag tayo nakikipagkaibigan sa mundo. Okay? Now, gamitin ko ang pamimilosopiya, kumbaga ni Thomas Aquinas, tungkol sa kalooban ng Diyos. Si Thomas Aquinas ay mayroong tinatawag na, in layman's term na lang, ano? Gana. Na saan, yung English word, appetite. Yeah. Appetite meron siyang tatlong sinasabing uri ng gana na may kinalaman sa Christian life. Na sa wikang Latin, ang unang gana ay tinatawag na apetetus naturalis, yung ikalawa ay appetitus sensibilis, yung ikatlo ay yung appetitus rationalis. Now, ganito ang ibig sabihin ng mga yan. Una sa lahat, Wika ni Aquinas, pakinggan natin to, ang kalooban daw ng Diyos ay nakaugnay sa kanyang perpektong unawa. Okay? So may will, ito yung law, ito si God. May will and then mind. Yung kanyang kalooban at yung kanyang isipan magkaugnay. Yun ang unang premise ni Aquinas. Pero yung isipan ng Diyos daw, wika niya, perfecto. Perfecto ang isipan ng Diyos. Hindi salat, at ito yung kanyang sabi pa, bilang perpektong isipan, hindi salat ang unawa ng Diyos sa kung ano ang mabuti. So merong God, merong goodness, goodness, siya. kabutihan, pagdating sa isipan ng Diyos, hindi salat ang pag-iisip ng Diyos sa kung anuman talaga yung mabuti. Actually, ang isipan ng Diyos kapag mag-isip ng mabuti, perfecto. Yun ang sabi ni Aquinas, walang pagkukulang. Now ito, pasok tayo sa mga appetite na yan. Ito yung insightful sa sinabi ni Aquinas o ni Santo Tomas. Tawag pa. Wika niya, uh, paraphrasing lang ito, kung paanong masarap sa pisikal na pandama ang pagkakaroon ng busog na bituka, ayun, physical tayo, physical ito kunyari ha, ah. physical, So kapag busog ang bituka mo, masarap yon sa physical na pandama, apetetus naturalis. Kung paanong masarap sa damdamin ang magkaroon ng nobyo o nobya, oy, Lois, ikaw nasa isip ko dito, abang sinulat ko to eh. Apetetus sensibilis, that is emotion. Okay? kami nakuha yun sa ito. Kung paano yun, yun nga, yung mga ganong appetite. Kung paanong masarap sa damdamin ang magkaroon ng nobya at nobya, kung paanong masarap sa physical na pandama ang pagkakaroon ng, bus ng busog na bituka, gayon din naman, wika ni Aquinas, ang kasiyahang intelektual ay sa pamagitan ng mabuting kalooban. No? Medyo malalim yan. Pababawi natin. So sabi ni Aquinas, kasiyahang intelektual sa isipan, intelektual yan, okay? isipan. Yung kasiyahan ng isipan, yung talagang perfectong kasiyahan ng isipan, sabi niya, naggaganap lang yun. And remember, itong illustration to ha, kasi nire-relate niya to sa isipan, sa appetitus rationalis or rational appetite. Yung, yung kasiyahan daw ng isipan ay nagmumula sa mabuting kalooban. Ang ganda na. Okay, pabaga, pababawin pa natin. Ulitin ko ah. Nasisiyahan ang isip natin kapag yung loob natin ay puno ng kabutihan. No wonder, gamit yung pagbubulay na ito ni Aquinas, nagkaroon ako ng insight, actually borrowed ko pa rin kay St. Augustine, sa sinabi ng Panginoon doon sa Beatitudes, doon sa Sermon on the Mount, ano yung sabi niya? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Now, malawak na usapin yun, maraming levels yun at realization, pero ganito yung ibig sabihin ikaw ay may malinis na kalooban, yung insight mo sa Diyos, yung pag-discern mo sa Kanyang kilos, yung pag-discern mo sa Kanyang kalooban, okay, ay magkakaroon ng malinaw na pagtingin. Ulitin ko yun. Kapag malinis ang puso mo, papabawin pa natin, kapag malinis ang intensyon mo, kapag malinis ang konsensya mo, kapag hindi ka nagtatago sa harapan ng Diyos o sa katagako ka sa ministry, above all things in the ministry, integrity before God. Parang ang ibig sabihin. Alam to ni ate ninyo. Di bali nang may masabi sa akin ibang tao. Ang ayoko at kinatatakutan ko na merong magsabi sa akin, nakitang-kita talaga ako sa loob ko ay yung aking Diyos. That's why my philosophy sa ministry, wala akong pakialam ko ano sabihin nila na ganyan sa paligid. And actually, kahit kayo pa nga minsan eh. Ganun. Kasi para sa akin, ang higit na mahalaga, above all things in the ministry, integrity before God. Kapag sinabing integrity, integridad, yung katapatang loob sa harapan ng Diyos. Kapag hindi ako tapat sa Diyos, kapag ang konsensya ko ay hindi malinis sa Diyos o hindi tapat sa Diyos, hindi rin ako magiging tapat sa inyo. Okay? Nagbalik ako doon. Pagdating sa pag-discern natin sa kalooban ng Panginoon, gamit yung Beatitudes, Blessed are the pure and heart, for they shall see God. Kapag meron pala tayong malinis na budi, malinis na konsensya, malinis na kalooban sa Panginoon, walang itinatago, mas higit natin na de-discern o nakikita siya. Hey, Kayong dalawa yan. Okay? Ganun yung nangyayari pala. And very insightful yung ganong principle sa usapin ng how to know the will of God. Maraming nag-question. Ah, ah, ah, at ang punto ko dito, Christian life, ah, wala tayong, wala mo ng theology dito. Ganun. Marami ang nag-question, paano ko ba malaman ang kalooban ng Panginoon? Ganun ang question. Paano ko malalaman? Well, merong principle. Kapag malinis ang budhi mo sa kanya, higit mo siyang makikita. At yan ay tumatawag ng malalim na pagbubuli. Pag-isipan natin yan sa ating mga personal na meditation. Okay? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. You will discern God kapag tapat ka sa Panginoon talaga. Malalaman mo yung ano yung gusto niya sa akin. Parang ganito lang yan eh. Kumbaga sa ligaw, you're praying for the right one, ika nga. But as you pray or wait for the right one, sabi nga, na magiging kapartner mo sa buhay, no? Ikaw muna sa sarili mo, be right. Parang ganun. Habang hinihintay mo si right guy o yung right person, be right muna sa ating sarili. At ganyan din yung aking panalangin dito sa ating ministry. For example, kapag magpipray ako ng Lord, iniling kong dumating si Chopper. Pero bago ibigay sa akin ng Panginoon si Chopper, may question muna sa sarili, Lord, prepare na, prepared na ba ako para tanggapin yung Chopper na yan? And my team. And Lord, kung meron kang ipapadala sa akin na panibagong member na totally part ng team, kung merong ipapadalang bagong dadalo dito. Lord, prepare na, prepare na ba ang puso ko na meron akong kakayahan at ang team na mag-minister sa taong yan? Are we prepared? So minsan kasi tayo, no? Madalas tayo humingi ng sagot sa Panginoon na, Lord, itong kalooban na ito, sana ibigay mo, etong kailangan na ito, sana loobin mo ibigay sa atin. Pero minsan nakakalimutan natin, yung sabi ko nga dati, nung, nung linggo, character development first. Yun yun. Now, tuloy ako kay Aquinas, no? Sabi niya pa, kung may mabuting kalooban, may maayos rin na pag-iisip. At ang kalooban ng Diyos, eto ang ganda, ay matalinong kabutihan. Now, punta tayo dito. Kasi yung how to know the will of God na yan, siguro next na na bahagi ko tatalakayin yan next time. Pero punta tayo dito. Wika kasi ni Aquinas, gamit yung premise na ito, mga appetites na yan, kung may mabuting kalooban, kung may mabuting will, may mabuti rin daw na isipan. Okay? And so ito yung question. Pagdating sa gana, or sa appetite? Ito yung question sa atin ni Aquinas. Ganado ba tayo sa kalooban ng Diyos? That's the question. Kasi yung pagkakasabi ni Paul doon sa Romans chapter 12 verse 1 to 2, nagki-question yun sa atin ng ating gana. Hindi tayo, wala tayong uh, ability at desire na i-offer ang ating sarili sa Panginoon kung wala tayong gana. That's why nabuo yung idea or theological philosophy ni John Piper, okay, na anong sabi niya? Desiring God. Desiring God. Na nasain ko yung Diyos. Ang ibig sabihin, maging ganado tayo sa Panginoon. Pero yun nga eh, yun ang question. O paano natin may offer ang ating sarili sa Panginoon kung hindi tayo ganado sa Kanya? Now, next time pag-aaralan natin yan or uh, maratalakay natin yan. Pero ito, sa Diyos muna tayo. So, ang kalooban ng Diyos ay nakaugnay sa kanyang isipan. At ang kalooban ng Diyos ay mabuti at perpekto. At dahil rito, yung kanyang isipan ay perpekto mabuti rin. That's why wika ni Aquinas, kapag ikaw ay nakikipagrelasyon sa Diyos Kristiyano, dapat mong tandaan na ang Diyos na ito, anuman ang mangyari sa buhay mo, ay may matalinong kabutihan para sa iyo. In other words, ini-encourage tayo ni Aquinas na maging ganado sa Diyos. Kasi in the first place, hindi ka gagawan ng masama ng Panginoon. Hindi, hindi kailanman. Ika pa ni Don Moen, God is good all the time, and all the time, God is good. But, yun nga eh, yung loob ng Diyos ay may uri ng isipan na matalino maaari tayong pagtawanan ng ibang tao dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Ano ba yan? Parang kasi hindi nila maunawaan yung mga spiritual na bagay o hindi nila maunawaan yung relasyon natin sa Panginoon. Pero yun, ina-assure tayo ni Aquinas na kapag nakipagrelasyon ka sa Diyos, kapag ibinigay mo ang puso mo sa Panginoong Yeso Kristo, kapag isinuko mo sa Kanyang yung buhay, hindi ka pababayaan ng Panginoong Yesus. At bawat bawat isa sa atin dito may patotoo na sa buhay natin na hindi tayo kailanman pinabayaan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yun No wonder, pagdating sa wisdom books ng Old Testament na tinatawag, ano yun? Job, Psalms, Ecclesiastes, Proverbs, and Song of Solomon, nagbigay ng, kumbaga, uh, philosophy ang wisdom books na ito sa atin kung bakit daw natin dapat talagang bakit tayo dapat maging ganado sa Diyos at huwag i-give up yung desire na Lord, Lord, kahit anong mangyari, maniniwala ako, matalino ang kalooban mo, hindi ko mo ako papabayaan. Parang kahit sa tingin ng mundo, parang failure ako ngayon. Pero Lord, Lord, meron kang magandang katapusan o magandang binubong storya sa akin buhay mamamangha na lang yan sa paligid kong yan. Ipapahiya mo sila. No. Just a matter of example. For situational example. For example, sa Job, Job chapter 1 verse 21 to 22. Dahil si Job ay may paniniwala sa kabutihan ng Diyos at sa matalinong kalooban o kabutihan ng kanyang Panginoon, Bagamat yung kanyang pamilya sa isang araw at yung kanyang negosyo nag namatay at nawasak sa isang araw lang. Mayroong isang nagganap na trahedya sa pamilya ni Job o sa sambahayan ni Hob Pero ano pa rin yung kanyang nasabi pagkatapos ng ganong matinding trahedya? verse 22 ng chapter 1 ng Job, sabi niya, Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ama at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Naipanganak yung ganyang pangungusap hindi sa isang magandang sitwasyon, kundi tra- tragedy tragedy, I mean tragedy sa Russian perspective ng tragedy. Tragedy talaga. Les miserables, kumbaga. Sa French, gano'n. The miserable, si Job yun. Pero naipanganak yung ganong statement at inaawit na natin yan, Blessed be the Lord. Ganon ang Diyos ay nagbigay, may karapatan din siyang bumawi. Kaya niyang sabihin yung ganong statement. Bakit? Nagtitiwala siya sa matalinong kabutihan ng kalooban ng Panginoon kahit na may tragedy. At pagkatapos nun, kinabukasan, anong ginawa ni Satanas? Nakipag-usap kay Yahweh, ipahintulad mo Yahweh, nabigyan ko ng isang katutak na pigsa itong si Job. At eh, medyo naunawaan ko yun, pigsa, grabe daming mana sa katawan, hindi lang sa pigi or sa ano, lubot o ano, buong katawan. No wonder gumagapang at nag si Job sa mga abo. Pero kahit na nagkaroon siya ng isang sangkatutak na pigsa sa kanyang katawan, ano yung kanyang sinabi? Actually, naawa sa kanya yung kanyang misis. Usapan namin ni ate mo to. Sabi ng misis na eh. Sinabi rin ba niya? Oo sabi, di pa naman nadalas ako. Pero sabi ng Mrs. na out, eto na lang, isang interpretation, out of mercy. Na sabi ng Mrs. ni Job, out of mercy, Job, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka. Ayoko nang makita ka naghihirap. Ang ganun eh. May, marami pa sana ito, pero wala ka yung time ko eh. Pero sabi ni, anong sabi ni Job? Doon sa kanyang magaling na Mrs. Yung misis na yan eh. Yeah. <laughs> Ay, wala, wala yun sa talata. Pero ito yung sabi sa talata. Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Hindi ko sabi yan. Nasusulat yan. Okay. Ayun. verse 9 to to. <laughs> And then, tuloy pa ni Job. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Yun yung kanyang statement. Sakit na yun ang ah. kanyang katawan. Naipanganak yung ganong statement. So, anong point ko? Kahit na minsan, ipahintulot ng Diyos na makapangyarihan sa langit na dumaan tayo ng trahedya, aksidente o problema, pero makakaasa pa rin tayo na may mapalinong ginagawa ang Diyos sa ating trahedya na yun. And as the story goes, doon sa book ni Job, ipinakita, walang sino mang tao sa mundong ibabaw na ito ang nakahigit sa istorya ni Job. Walang makalalaman. Walang makalalaman. Actually, kahit ang ating Panginoong Jesus, hindi niya naranasan yun. Job family, loved ones, and kanyang sarili, patay. Oh, what grief! Tinding dalamhati sa buhay. Isa pang example, pagdating sa aklat ng mga awit, pagdating sa buhay ni King David, ni Haring David, inanoint siya ng Panginoon, bata pa lang siya na siya daw yung susunod na hari. Pero hindi naganap yung ganong promise ng Panginoon o yung ganong will ng Panginoon sa kanya ng isang araw dumaan si David sa proseso ng taon o mga mga taon o panahon. May promise na yung Panginoon sa kanya pero hindi agad yun dumating sa kanya ng isang araw. Si David ay dumaan muna sa proseso ng paghihintay. Pero one time, nung siya'y uh, pinaghahabol ng hari. Just imagine, no? kung sa panahon ito, ikaw ay, uh, kumbaga, kriminal, tapos uh, ano ang labelan ka ng Malacanang na the fugitive, habulin yung taong yan, huliin ang taong yan, the most wanted. Sa bansang Pilipinas, ganun ang nangyari kay David. Siya ang the most wanted person sa Israel nung time na yun. At nung time na yun, pinaghahabol siya, saan siya natutulog? Sa mga kuweba-kuweba. At mayroong isang song or awit na nabuo si David nung siya'y nasa kuweba. Ano yun? Actually, marami pala. Pero isa sa halimbawa ito. Psalm chapter 18 verse 30. Kinumpos niya yung song na ito doon sa loob ng kuweba. Pero sa theology ng song na ito, ano yung kanyang sinasabi? Bagamat siya'y hinahabol, tinutugis ng hari at ng mga alagad ng hari. At yung sabi niya, tungkol sa Diyos, sakdal ang lakad niya. Ang salita ng Panginoon ay subok na, siya'y kalasag ng lahat ng nanganganlong sa kanya. Pag nanganganlong, kinakalong eh. Ganon. Sapagkat sino ang Diyos kundi ang Panginoon? And then kung ipagpapatuloy mo pa yung kanyang mga pinagsasabi sa mga susunod na talata hanggang verse 39, makikita mo na tinuruan si King David na maging isang mandirigma. Yung training ni David kung bakit siya naging talagang magaling na hari, mahusay na hari at mahusay na general. Bakit? Sapagkat dinaan siya ng Diyos sa experience ng ano? nahabulin ng hukbong sandatahan ng hari. Just imagine yung ability na ginawa ni David. yung ability na nag-gain na, na ni David mula sa ganong senaryo ng buhay niya natutunan niya yung abilidad na magtago-tago sa mga kakahuyan, sa kuweba, and then i-monitor yung mga places, mga ganyan. Ano mang tawag sa ability niyo? Yung military skills ni David at yung kanyang uh, skills ng pagiging general ay nakuha niya sa masama o hindi magandang experience niya nung pinaghahabol siya ni Haring Saul. And so, anong point ito? Akala kasi natin pagdating sa kalooban ng Panginoon is yung la, pag in-interpret nating tao yung kalooban ng Panginoon na lagi tayo mayroong tinatawag na appetitos naturalis na ibig sabihin, laging nasisiyahan yung ating physical appetite. No! Ang Diyos ay may concern din sa ating rational at sa, uh, sa termino ni San Agustin, pag sinaga, ah, ano kaya? St. Thomas Aquinas, pag sinabi niyang rational appetite, may kinalaman niya sa spiritual. Pagkataong loob ng isang tao ang Diyos ay concerned din sa ating pagkataong loob. And so kapag dinadaan niya tayo sa problema, sinusubok niya tayo, sinasanay niya tayo, sapagkat meron siyang gustong ipagkatiwala sa atin na ang requirement para makuha yung bagay na yon ay trial walang ibang daan mga kapatid. Sa totoo lang, itong hindi natin o hindi nalalaman ng marami actually. Before crown, cross muna. So merong training ground. At kung magkikwento ako ng buhay ko, buhay namin ni ate nyo, hanggang sa nakarating kami, hindi kami magiging ganito kung wala mga pinagdaan ng mga hirap sa buhay. Kailangan talaga yon. Kailangan talaga yon walang maturity, walang spiritual maturity ng aura, walang magaganap na soldier spirit sa battlefield kung hindi mararanasan ng problema, kung hindi haharap sa unos. Ganon talaga yun so minsan sa mga nagsasalita dyan sa TV, kailan ninyo narinig na isang na isang mahalaga o major point to discern the will of God o para malaman yung kalooban ng Diyos, you need trials. Kailangan mo na pagsubok. Hindi. Wala, di ba? Pero biblically speaking, theologically speaking, kung gusto natin mag-discern, higit pang makilala ang Diyos, we need trials and temptations. Kailangan yon para maging subok talaga tayo. Hindi tayo magiging subok or tested kung walang test. Kaya sa ministry natin ito, oh guys, ito eh, oh, pastoral ano na magpapaalala ko sa atin, expectations, pagsubok pero alam niya naman, no? Ang tagal na, may mga pinagsamahan na rin tayo. Alam natin na sa bawat hapon na yun, ang bait ng Diyos sa atin. Napakano niya pa ngayon, eh, malambing at mahinahon eh. Ang bilis niya tayong payamanin. Di ba? Pero yun, para makamit ang isang malaking pagpapala, kinakailangan ng pagsubok. Ganun lang talaga yun. Walang shortcut. Walang shortcut. Kaya ako, kung gusto kong mag-gain ng malakas na hats, o kumbaga, o ng malakas na aura, I need feel experience. Feel experience. At ngayon, tutuwa talaga ako sapagkat may isang lasa. Oh, talaga mo, oh, ang ganda ng battle talaga doon. Noong nakaraan lang, put mo mga Kapag i-interpret pala natin ng mga katoliko sa panahon ito, Mali ang marami sa ating protestante sa pagkakaunaw sa kanila. Bakit? Kasi may dalawang, nasabi ko na to kay atin may dalawang distinction na dapat may kamalian tayo. Ang mga Romano-Katoliko ngayon ay Romano-Katoliko ng tinatawag na Vatican II. Hindi Romano-Katoliko ng Vatican I. Pag sinabing Romano ng Vatican I, maraming bagay, pero dyan yung malakas na paniniwala sa tinatawag na papal infallibility. Ang ibig sabihin, hindi nagkakamali ang Santo Papa. Pero kapag Vatican II, neutralize siya. Kapag Vatican I, hindi humaharap ang pare sa congregation. Sa altar, yan yung altar, magtataas, Vatican I. Vatican II, pinakaharap. Vatican I, hindi pwedeng ibigay ang hosya sa kamay. Dito dapat, Vatican II, pwede nang saluhin. Isang pa nga, dun sa Pledwoods yung babae, ganun ang nangyayari sa iba. Ganun ang pagkakaiba. Pagdating sa Vatican I, ang Romano-Katoliko Iglesia, yung siyang tunay na Iglesia, the mother, kumbaga, siya yung ina. At labas sa the mother, walang kaligtasan. Pero Vatican II, lahat ng religion pwede maging means ng salvation. Okay? Now, relate ko yun sa inanay natin dito. Paano kung magigay yung mga ganyang bagay o yung ganyang pagkakaalam sa field kung hindi ako dinadala ng, dinadala ng Panginoon sa field ng experience, sa feeling ng mga malinis na halimaw na ito. Ay, na damit. Malinis na damit natin. Kaya kilala ang inyong kuya dyan talaga sa lesson. Just say the name. Alam mo yan, bawal pa. Bawal. Ayaw namin ng fix. And then tuloy natin, that's why pagdating pa ni Solomon doon sa paborito natin, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 to 8, kung tala- dahil mabuti ang kalooban ng Diyos, dahil maaasahan mo yung kanyang matalinong kabutihan. Therefore, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Hindi ka ilalagay ng Panginoong Diyos sa mali lagi niyang itutuwid ang landas ng yun. Bagamat sa illustration, ah, next time siguro, may, bagamat sa tuwid na landas na yun, may dadaan ang pambato, but it's a straight path. At pagtatagumpayin ka ng Panginoon. At ano pang sabi ni Solomon? Ito pa, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Sa tamang panahon, gusto ko yung sabi sa King James Version, He makes all things beautiful in His time. Na maraming mga usapin kung ano ba yung dapat na translation doon sa word na His, doon sa verse na yon kung capital H ba or small h. Pero marami ang naniniwala na it should be capital H kasi tumutukoy yun sa Diyos. That is, hindi mo time kundi sa timing ng Panginoon na kung saan basta't maghintay ka lamang, sabi ng Panginoong Diyos, kumbaga, gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay na naranasan mo sa buhay ayon sa kanyang itinakdang panahon para sa buhay. He makes all things beautiful in His time. Dadaan tayo sa tragedy, problem, but in His time, gagawin ng napakaganda ang lahat ng tao. Walang magandang storya kung walang kontrabida, kung walang billion, kung walang kaaway, kung walang problema. Gumaganda ang storya kapag may away, kapag may kalaban, kapag may problema. Na hinaharap na may magandang asal. Yun, ang qualifier. Ang qualifier. Okay? And lastly, dahil mayroon kang mabuting Diyos na ang kanyang kalooban para sa iyo ay mabuti, pwede mong awitin yung sinabi ng isang dilago, ng isang bride doon sa Song of Solomon. Napakaganda ng talatang ito. Gusto kong itong sabihin sa ating kabiyak, sa, sa ating Kristo. Lord, dahil napakaganda ng kalooban mo para sa akin, ito yung masasabi ko sa iyo. Ako'y rosas ng Sharon o Panginoon. Isang liryo ng mga libis. Kung ano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punong kahoy sa, sa kagubatan, gayon ang aking sinta, ang Panginoong Jesus, sa gitna ng mga kabinataan. Kaya't meron tayong hymn. Anong tawag doon? uh, diba? fairest Lord Jesus, walang ibang pinakamagandang kumbaga lalaki sa balat ng lupa, kundi yung ating Panginoong Jesus lamang. Siya yung the man. Siya yung the man. At tuloy pa ng dilag, Ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino, sa anino pa lang ng aking kabiyak ng groom kong yon, sabi niya, na may malaking pagsasaya That's why sa Psalms, meron ka tagang ano, under the shadow of your wings. Sa ilalim ng bagwis ng presensya ng Panginoon, meron tayong kagalakan. Di niya tayo iiwan. At ito pa, at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. Ano yun? Fruit of the Holy Spirit joy, love, pero hindi lang yun character ng Christian. First of all, character yun ng Diyos sa atin. Napaka mapagmahal ng Diyos, napaka matuwain yung Diyos, napaka mapagpasensya niya, napaka mapag-self-control niyang Diyos. So, oh, nasa Kanya ang lahat ng mabubuting prutas na pwede nating kagalak. At ito yung pinakamagandang pangungusap na gusto ko sa sinabi ng dilag na ito dinala niya ako sa bahay na may handaan. Oh, God is a God of feast. At ang watawat niya sa akin ay pagmamahal. Or mas paborito ko sa King James Version na ginawang paborito rin na kanta sa mga bata. And His banner over me is love. Ako ay nasa ilalim ng bandila ng pagmamahal ng aking Panginoon. And so kung ang aking Panginoong Diyos ay may matalinong kabutihan, kalooban at isipan, at ako'y nasasailalim ng bandila ng kanyang pag-ibig, guys, kahit anong mangyari sa atin, no one, sabi nga ni Apostol Pablo, walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And in His time, we got Apostol Pablo, Romans 8.28, all things work together for good to those who love God. Pag mahal natin ang Diyos, everything changes. Kapag minamahal natin ang Diyos, lahat ng bagay will never be the same again. Kung alam lang natin. Oh. Okay? So I hope na sa pamagitan ng ganitong insight ni Aquinas, at ng wisdom ng Old Testament, wisdom books ng Old Testament, ay na-inspire tayong maging ganado sa kalooban ng Diyos kahit na may tragedy. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa pagbubulay na ito. Maraming salamat sa katotohanan napakabuti mo. The fact that you are good, O God, ang bihira ay sapat na para magtiwala kami at maggalak, Sir. Delight yourself always in the Lord, and He shall give you the desire of your heart, wika ng salmista. At wika ni Paul, Rejoice in the Lord always, and I say it again, Rejoice. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Wika ng aming o tunay nga Panginoon, you are the fairest of them all. Ikaw yung siyang pinakamaganda sa lahat. At naway itong katotohanan mong ito ang siyang magbigay sa amin ng prinsipyo na sa lahat ng aming desisyon na gagawin sa buhay, we will desire your will. Ahangarin namin ang kalooban sapagkat ito'y may matalinong kabutihan para sa amin kahit na dumaan kami sa unos hindi mo pababayaan, ibabagsak o gagawing loser or failure yung nagtitiwala sa iyo. Sabi mo yan sa iyong salita. Sabi mo yan sa iyong salita. At Panginoon, o banal na Espiritu, gamitin mo ang prinsipyong ito ng iyong salita sa aming puso upang maging ganado kami sa pagtitiwala sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Amen Amen.